Păi mâna din dreapta, și băiaște un alt cât de leapă. Păi și mâna și mâna, cu neajul. Ai trei tabi buți? O, mă, vreau mai unul. A, cristale. Mai sunt în salmon cu picioare. Nu, mă, la ele pe la mă, normale, mă. Așa. Nu mai bani, băi. Ia, Cristu, de acolo. Ia, nu, ia, nu mi-a zis noroc, băi, Costel. hot. <laughs>